щось їй мов би, підказувало, що вона тут не випадково. Але той голос був такий кволий, що вона його майже не чула. Подумала й про те, що якщо хтось довідається, де вона була, то подумає казна що. Вона б цього не боялася, якби, якби не боялася чогось у собі тому й поспішила перевести розмову на справи. Звичайно, я цим завдячую вам. Але Василь Васильович каже, що коли він будує, то вже живе новим. І мені теж так здається. Щастя в тому, що буде, а не в тому, що є. Тобто я не так сказала могло б бути, але воно не збувається. Я не вмію чекати, признався він. Хоч іноді мені теж таке нахимерить, таке намріється. Я збудував щось, як пропілеї, знамениті ворота до Парфенону. І всі йдуть, усі дивуються. А ми стоїмо збоку непомітні вдвох. Це ворота до чогось великого. Люди йдуть і йдуть. Вони бачать нас обох, вони зачудовані роботою, а в ній і ваші іскри, і не тільки вашої доброти, а думки. Справді, ваша думка, я не раз помічав, у вас є особливий порив, якесь особливе бачення. Ви кіпкуєте з мене. Тищенко он каже, ви пробачте, я дуже шаную Василя Васильовича, але він трохи утилітарист. Треба красу творити, так, щоб ніхто не розумів, де і в чому вона. Люди ще не доросли до справжнього розуміння її. Та, зрештою, може, ніколи й не доростуть вони повинні дивитися звіддалі. І я думаю, коли б мене хтось надихнув, коли б я міг з кимось повсякчас радитись, звіряти свої проекти з кимось дуже сміливим, творчо розкутим. Ірині перехопило подих. Сергій казав правду, велику правду, яку вона підозрювала але ніколи не висловлювала. Проте сказала не треба так. Людина прагне злетіти все далі і все вище в космос, і кожен з нас має свій космос. І треба прагнути злетіти якомога вище, звідти далі видно, і тебе більше бачитимуть. Жити треба високо або не жити зовсім. Вона взяла патичок, поворушила в грубці. Мабуть, намагалася сховати обличчя. Ірша присів навпочіпки, підкинув у вогонь кілька коротких полінець, поглянув на неї знизу вгору. Скажіть, ви коли-небудь думали про мене? Ну, хоч якось так, перед сном чи під сумну мелодію. Вогняні відсвіти затанцювали на її обличчі, мабуть, через те воно й загорілося так. Їй стало важко дихати. Вона підвела очі, але відчувала, як всю її проймає його погляд. Здавалося, в цій кімнатині її думки зараз ширяться в повітрі. Треба б утікати схопитися і шуганути просто в ніч. Він сидів внизу біля її ніг, вона не дивилася на нього і все одно бачила його чіткий ніжний профіль, і текучі хвилі м'якого волосся, і довгі красиві руки на колінах, і вже знала, що від початку й до кінця в полоні цих рук, що коли вони простягнуться до неї то вона не зможе боронитися.